At Tonge, shipping is free. That's like having an extra pair of hands to help with your move. Recently, my hands were full with my own move. And when Tange mentioned their free shipping, <laughs> they didn't need to twist my arm. No, sir. I welcomed them with open arms. Then I folded my arms and watched them go to work. Hey, did I mention shipping is free? You gotta hand it to them. These days, it's tough finding something that doesn't cost an arm and an arm. I mean, leg. Tange, take a load off with free shipping. Certain conditions apply. This is a CBC podcast. Mayor Powder Vunga Nala Putit. Inui unikangini CBC ukil taktu karsaw yakut. Ilaning sakko ila oksunigin anuga oksuni akuniluangung yadra oksuni asingi ano anuga katetuktua duting anuga yokating. Sahimatya ko yun ano anuga mara oksuting. Inuit unikangan ni tusaksautilugo ango unikaktilugo at nga kauyamangin nako. Nanilaw taka unika tusamaksunilo. Nakiyugiyakak po nga nipinga ilitakayaw na ang ninganit. Kinaw ninganilo. Kauy titaw gumabunga. Tukuha ko titinit o kawisakam na po nga siya ko gayakan na. Nalaputit inuwi unikangin ni CBC Unikat tusarsauniku vinit ullumit sauniku. utertitausimalertillugi unikkaartauniku tusarsaunikuup nipiluartaussimayoq unikkaanga 1980s uvvalunniit 1990s ngutillugu nalautaqtavut 1992 mit tauning nipiliortauniku kisianilli namimiutauningani qauyamangillanga tusaqumavanga ilitarikuviu kinauningani qauyititaukumavunga tusaalorlavu tapva imanuvigattiaqtuq ittuunanilu iñuusuktuunanilu imana iñorneruttiaqtuq iyunnaqasugittialertuq taimana tusaamayaqa wang wangna angutaudruni jo uvigettiä juttu. Amma akilduanga kaan wangna sakkututti vaktu nigi akilduanga wangna sakkututti vaktu nuvujani angmaruktauti parungni. Angmaruktauti parungni nuvujan sakkututti vaktangit nuvujattanna urui pikangit ningani nilong takkittukaangan nuvujani nuvujani ilaakkuuqtaujuni qaujinarpangmiyung waavarnialorningani waangnal waangnilornialorningani arianaipangmiyung waangnaq waangnau anoriuqatingin atulaortillugit taanna waangnaq anurayaallangman anuraaqviginngiliqaluartilaorluniung ano kayo katingi ato katirang matiljugin. Wawat sang mat. Wang nami ano kaya ang yakirok sini silak kirok tuarot nun eh. Tapang nga niging mit silak kirok padya kami. Nubuya si utnun eh. Aggumungamok ko yung eh, wang namik sana. Wang nami ano kaya ang yakirok sini nakiano kakatirak tiljugo. Arjana ay parang mo yung kirok na aktuan niyo rin mingman nitsang niaktuan niyo ng ming madlok. Di man ano ka rin isang nga ukakawya ka sakit itisong ano kang narisaka ngami ang maluktaw tinig niyo buyanig. Ila na ninyo sakko ila oksunigin. Ano ka raw kaksuni ako niluwang ngayad raw kaksuni. Asing ano ka katiluktaw luting. Ano kayo katingin. Sa imatya ko yun ano ka marawag luting tingu oh, eh. ni nami anu anu uktakan man pingukirpaangugitluni nuvuyatappaanganigiumiksaani ano saqqimman waangnami anuqayaallaarsukkitluni eh, utertorvigitluni eh, uttakanna taima anuqiuqatingin nuqqaqqun taalaqqaquuyinnamik waangnamik suuqaami uvigaqtualunga ikajortaaquuyilersuni tappiksumunganigiangmut nuvuyaqtititaalulluni kan uwigak to ikayok ta koy nga rajune kapanganga upakoy june unubuya buang nak kingut lepang utilok sune nigiu kapwa ano kaya ng matakanang nuna rupanak sa sune awya umat ukiyong rang madlo ukiyong upadlo kaman managa tisik tisarak sune ikutlarak sune kaman anuqiruyaruit apitsuqqaujanga aaqqittialerluniu naturuyaaraortorluni anuqa anuqaakatinnaksimalaaortorluni ano silaqqiarulerluni ikullasivu saima saimmanmisu qavva qanertutamakkua nigiuqaasortisimajangit qanuilitisimajangit asingitalu qanuilitisimajangit saima аақкитсилерлунигит икуллаутаалерлуни кингуллерпаангулерлуни тайманна таана тусаамаллармигакку уангна амма иланган канангнаго арнауддуни уангнаудду нигиудду акуннингангиитсу авани нунасинниингаарлуни пикертарпиарму миксаанингалиаралартуксаапалуклуси pang nagtumila akong ningang ni Kawang nga ka nang nakakatrimaan. Eh. Saan nago ka nang nahang na dun eh, magkuparong mayong uwigak tukta Kaya man natusaw mang maya ka. Kanang nilong niyari ka nga may siga taksi umisungo yung. Kanang namin ano kaya lang niyari ka nga may taksi umiwaro dun eh. аарsiumisi majuaruqlunilu nugujakurummi mikittumi saqqittuqarluni saqqittuqaqattaarlusigiasungaqami mikittuutikuruugaruani kujaumattiaqlutik takuksauttiaqtarlutik taimaliusigiasungaqami anuqajaallasikaatigilluni таввангаttaаннапару nugujakasannakuriitamakkuap сигуруамаригиттуллуунниин саққиққаавиюн исуманагунниерлупиллуунни таартунгаа яртутаагиллуниу уфингаксаан уфингаангерлагалуарпут таманна қаумаллагалуарпассилла укиуккуссернагитсуугалуа силла таарсиумириюллерпа қаавиналерпангмиё нувуя тақалаагиккалуартиллугу канангнилерниариангани асуилаан нувуямик саққиттоқармат қаавинарсиву канангнаяатлангниалоқ ila kanang nilong ni kanang nang milti ano kayo ako ni sang iyo naman na aksura kong ni ilan nilihuy ja katang ni aktong nuna nuna tuyo mili naman na rin yung nawon yung sinaparukto kanang namin ano ka risakdo ako ni isa ni naman nuna wuli upingangosunga ko ni nangyang nakasilaw kaso, pagsapsilaw kaso nga imang aksuraw kaso ka nang namin. Kapakaw tigi man nakapya na akuluksan. Sila ni tayo may sung. Kusaw majaka ang naugami ko. Kaya may ura. Tayo man naningak si maraw pitakattang mayo. Aksuraw pitaksan eh. Sila ang naningaw masuyaw nang imata. Kaya may ura ningaw maraw kusuni. Kaya may iklimini aksini akuwi aksaka ittu. Daiman tushawma jaga atungni angwari gani anuwara auksuni tabbanya paruk. Uddunung ittuni ja uddunungun nagurunni ikakaajunu ruang ittu daima paraksikaadlaksunilu. Daiman anuga anuga tukangni angittagaangami angnaugami yung akuwi akiqtuk daima isikiktungila anaito kangitto naannaarla kami ammaila kingulliqpaa <clears throat> kingulliqpaaritaka avani eh. warinungumiksaanil anoqayaasuqtain akinnarmik maanilaatiqartu akinnaru angutaurluni eh. angutirurutu innaurluni qano eh. innautigimanga tusaamangitaqa tapunga angutiruruya tuinnaq tusaamayaqa ruaqa kabakinne jaatlangni adugaangan kissu darunaiku taqatsiang ittuqluunniin akinne jaangni aqaruang na maana innangni tusaamakungi taarugo isiqartuangungippan qaujuma yaattiaqquujingittu akinne jaatlangni adungninga ilaubangari tusaqtitaukuraungittunga kisu narunaiku taungmangaan aruttiaqtaqa qaujuma yaattiaqquujilaunginninganun innangni maanaru innaqa jattinni isana kaoyu mayakaroaka imailingayum akinna anutiqurutuinna wamigo uvuna uppikijjotikijaka akinnamin anugayurigaangan aqunaguruangittugurak maaniditunngunequttimi aqunaruangikkaruaqsuni nikkasuraangungman anugiuqatilimaaminin maanilitunnunemesunmi nuvujatsaqaruaqami akinnaya aqtung нигдэсуктуарумман нувуягалуарлуни аннугааллу сувертитта сувертилатаарунгит иманна окорлувиксаатсяанги туукиуккун сувертиттериукту таппунга патитаартитаарунгит патиттуари таппунга аннугаан нигдэсуктиннингану иккиннараагэккуулиюк таманна аннугаюнниалуа ниттангериуклаая палуксни таппунга minguriga yuksuna kannuk da paruja kisaksune imanna sikumi simaraagaarungmik kannigu siqagu yuksuni tabbunga mingurigu yuarungmik imanna taksiutlu mi imannaru piqsu yuktu akunniuyangagun kamanna suguyu aqiyanga imanna miqquriqsuuti seunguddune imanna makwa персиммарингиккалуарлүни анураюктангата силами каннерюктангимиксаанит укиуккуллу qamutimmako akisutuinna napaqlaarluktullurunaqa kissun anurayaaqquujigaluarluni apigajanguangittuugalua qaalersortaaluillunigin tabbunga apummi qaataartorteruyuklunigin niklasualunguaraluartillugu ama piqutisilamiittu apueruyuktaalugillunigin maungakaangin no ilyungin nun ang mayukaaksutuakpan kay may kattasungoyong kay na akin na ilanin ila innang nilli kusama maringin na kusuki ang ugarwa taman na rituno na kusa akin na yaguraw ng ituarong man maan na rin ato kayulok tuarong man taman na tuno na kusa akin na yagayulok tuarong man maan na kukisya ni kawilila kurak tungari wang na ano ko dito ataw tutsubo. Paano rin akin na yaka yung kwaro lang man. Ako yung mga isubo man na dahil sa man aturo akat tiraw man inyo usapan ila kao yung marisak tutsubo nga. Usak si mayan na kingon sa kami ako kanayang sung na kami imagine nga yung ano ka katagtutsubo na kituin na nariyan ikot langan. Asya ano ka arakpaksuni. Tungiliriyam inyo akpaksuni tung ilo ko yung ano-ano ko outlook pagsuni. Dahil eh. kung nga ano ka arap pagsuni miksaan sila yung kataan tunik ko yung waksuni. Eh. Ano ko yung jarak suni. Wang ni ko nilyon ni kanang nila waksuni. Eh, Nigila waksuni. Akin na yadak suni man uy jakta ko yung suni. Sikinong mo. Balik siyang mat naki ano ka kata ko yung waksuni. وإذا ألقوا إلى فم أن أن غاغبي جنا كيكليكلو سقني ومكسان سقيما أتي أنا كاد لسوم راهم مجو دائما إلو غام سقيما سوغلو إمن نكجرني أكنا مساقكبن أكنا مكسان أنو غيادلكبن دائما سقني مريك سقبو تانا اوني كارتو سما يقصي بي سيو كيو تعتمد تسخساوني كوني تانا تسخساو قويق اوني كارتلغو قنوق Inuit ilikusi kalausi mamata anguna suti kauye makatalausi maninginnut. Taman na pimariw kattaksi mamat inunnut kauye makattamnek silaw misanun. Ammalutana unikaatillugu kinauningan isibullappaangu makauye manginnakku kauye maguviu tusartitaugu mavunga kinauninganit. Tuqaaqutinga uqawisaqinaarpaqa siaqugiakkanna. unikat tako tusakaw yasi tusakayakan ng magusiw ya yako ya tako unikat tau semaju ipi semajabut kau juga ya akan ng magubi kakasaw yako maungatuwa ako naktutit inuit unikangit at cbc.ca ubalo ni tusakayakan ng magubit asingin ni unikango yun ni kakasaw yako tako kaya ako naputit cbc.ca slash podcast mode sibisiku hakasayaku tana takusak atuin naulunilo. Inuit unikangin ni tana akasuktaw sa mayuvanut, Mary Powder, Tukoy mo ati tiyulo ni Peter Sheldon. CBC kuni nuna kakasama yun ni unikataw sa mayo ni Pilarititiyi, Betty Harnam. CBC ukil tatamit ang ayok hakayoyok, Mervyn Brass. taana atusarsaunaalermajoq inuit unikkaangitigut taana unikkaartillugu stephen kutu tusarsaunikuumijoq sibisikkuut pagnaqagut taaluk nuulaaluk takutsaguaatulmangami nunami taimaanerialuk kalallaaluagkirtuaraubugu For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.